sabr ey aqso sabr ey aqso yoding qalblardadir obod izzat yo'q bizga izzat yo'q bizga toqilmasak seni ozod yaqinda parcha yaqinda parcha bo'lgay tog'utlar har joyda sherdek hujumga sherdek hujumga o'tamiz bizlar maydonda sabr ey ahsob sabr ey ahsob yoding qalblardadir obod izzat yo'q bizga izzat yo'q bizga toqinmasak seni ozod yaqinda parcha yaqinda parcha o'lgay tog'utlar har joyda sherdik hujumga sherdik hujumga o'tamiz bizlar maydonda aslo ko'nmasmiz aslo ko'nmasmiz hargiz ko'nmasmiz xorlikka hech bosh egmasmiz hech bosh egmasmiz taslim bo'lmasmiz dushmanga mujohid do'stlar mujohid do'stlar tayyor bo'linglar jihodga nusrat yaqindir nusrat yaqindir mo'min bo'lsak bizlarga sabr ey ahsob sabr ey ahsob yoding qalblardadir obod izzat yo'q bizga izzat yo'q bizga tog'ilmasak seni ozod yaqinda parcha yaqinda parcha o'lgay tog'utlar har joyda sherdek hujumga sherdek hujumga o'tamiz bizlar maydonda jannatga oshiq hurlarga oshiq Alloh rizosin topgan jon maydonda shahdam qadamlar bilan ixlos qalbingda bergin qon tanho qolsangda yolg'iz qolsangda o'zing qolsangda jang qilgin shahid bo'lgaysen shahid bo'lgaysen firdavs joyingdir bilgin sabr ey sabr ey ahsob yoding qalblardadir bizga izzat yo'q bizga topilmasak seni parça, yaqinda parcha yaqinda parcha bo'lgay tobutlar har joyda sherdek hujumga sherdek hujumga o'tamiz bizlar maydonda mashaqqat cheksang yoki qiynalsang Allohga yuzlan mujohid dunyo foni deb dunyo mal'un deb qutilgaysan bo'lsang shahid xurlar chorlaydi xurlar chorlaydi jannat bog'lariga sizni shahid do'stlar ham nido etmoqda do'stlar unutmang bizni sabr yaxsa sabr yaxsa ahsob yoding qalblardadir obod izzat yo'q bizga izzat yo'q bizga topilmasak seni ozod yaqinda parcha yaqinda parcha o'lgay tog'utlar har joyda sherdek hujumga sherdek hujumga o'tamiz bizlar maydonda sabr ey aqsof sabr ey aqsof yoding qalblardadir obod izzat yo'q bizga izzat yo'q bizga topilmasak seni ozod yaqinda parcha yaqinda parcha o'lgay tog'utlar har joyda sherdek hujumga